Tim Cimat punya cerita dengan judul Tumbal Tertek Deso Ngasem Kiriman dari Hati Kasno dan Nab, Dusun Papringan di Sanduko Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro iso Ngasem nek nurut critane dibangun taun 1932 karo bangsa Landa. Sing hubungno nek ngetan Kecamatan Dandel, ngidul tekan Temayang, ngalor tekan Bojonegoro, nek ngulon tekan Kecamatan Ngambon. Nek ngidul tekan Kecamatan Sekarlan Bubulan. Nek nurut critane saka Empuyani. Seksi sejarah zaman penjajahan bangsa londo wong-wong pribumi diperes dikon mergawi gawi jembatan kanggo kereta utawa lori ngidul tekan paldaplang ngalor tekan TPK Bojonegoro kanggo ngangkut rempah-rempah lan peralatani bangsa londo kang markase manggon ning desa ngasem kanggo kepentingane bangsa londo nek nurut ceritane Empu Yani biyen bangsa Londo nek ngawasi pegawene karo nganggu bedil sapa sing nentang bakal ditembak karo ngawasi gawe cagak tertek gawe telung cagak dimulai songko kulon terus tengah Kari cagak sebelah wetan sing durung dadi. Ing kono akeh wong-wong pribumi padha ngatok marang bangsa penjajah. Cerita sing kaya mangkene nalika kuwi enek wong tuwek diibaratno wong pinter ngomong marang bangsa Londo. Tuan Sebaiknya jembatan yang Tuhan bikin itu dikasih pasangan pengantin kecil Supaya jembatannya bisa kuat dan kokoh nggak mudah roboh kena air Karena kalau hujan terus Tuhan banjirnya bisa besar loh Soalnya sungai ini menghubungkan sampai ke Waduk Gunda Bung Solondo banjur manggut-manggut Baiklah kalau gitu kamu saya kasih tugas mencari tumbalnya mbah wong-wong rame banget neng kali wong-wong pribumi diperes tenagane dikon duduk lemah ora diwenehi mangan sampai jeruning wolung meter kanggu cagak jembatan enek sing podo mudeki luluh onok sing ngusungi watu wong tua pinter ki sing melu bong solondo banjur ngomong tuan Sebaiknya sebelum pasangan pengantin dimasukkan, alangkah baiknya diadakan selamatan rame-rame tuan. Orang-orang sekitar sini harus diundang semua. Oh, gitu. Terserah kamu aja, Mbah. Ning jembatan waktu kuwi wis rame banget. Wong tuwa nom lanang wadon padha nglumpuk. sing ngatuk bangsa londo mau banjur Nyemplungno duit emas ning dudukan sing kanggo cagak jembatan sebagian duit ki mau banjur disebar dadi kroyokan wong akeh pasangan pengantin sing ijek kemlewu iku ijek umur sekitar rolas tahun dipacai kaya pengantin banjur diring wong-wong akeh saka bangsa londo wong tuwek sing meru bangsa londo banjur menehi syarat marang pasangan pengantin bocah cilik ki mau njero dudhuan lemah kuwi akeh emas lan duit wedang mlebu menjero gawe kroyokan cah loro kono Saking senengi bocah ki mau oleh duit akeh padha rebutan ing jero. Deweke ora ngerti nek arep diuruki sangka dhuwur. Wong Solondo banjur menek isyarat marang anak buai cepet dilebokno watu iku ning jero bolongan utawa galian ki mau. pasangan pengantin ki mau terus diuruki watu karo semen lan sokon dhuwur terus dicor dadi cagak jembatan sebelah wetan Saben bekas tinggalan londo mesti kuat ora gampang rusak. mergoyonok ya tumbali. Di samping nek gawe bahane ya akeh. Tahu enek kedadian sing alami jenenge Matletong. rikala kuwi mulih kon jumbang mulih saka nggone maratuwane merga yodan dandris campur angin sing jenenge matletong meluncing bayi orang nyup supaya nang cepet tekan ngomah tekan dander ijek grimis cilik tetep mlaku bayi Barang tekan jembatan ngasem disorot lampu sepeda motor. Ning tengah jembatan ono pasangan pengantin cilik karu gandengan. Sampai di banter yo ora minggir-minggir. Karu ngerin dadak kanti suara nemak ceriet. Saking banter soko wetan anggone numpak sepeda gak iso ngendalek no banjur ditabrak sampe matlitong gulung puluming. Banjur tangi mergo ya wis dalu. Gak ONO wong melek blas mergo wis dalu, dheweke banjur tangi karo mijeti sikire sing lagi gobrah mergo kesosop aspal ratan. Banjur didelok ora ana apa-apa. Banjur noleh mengguri dadakno ONO wong rupane ireng rupane ruwe-ruwe rambut gimbal lungguh ning pinggir jembatan karo sikil diok-diok mat klethong terus melayu terus nyetater sepeda disetater bolak-balik yo ramune saking pegelen sepeda terus dituntun tekan perapatan ngasem banjur leren mergo isih ana warung buka terus ngopi sepeda disetater meneh terus urit. kanthi ati wedi digetno wae anggone mlaku karo ngrasakno sikile sing isih lara. Karo ulune sing isih padha jemborok ning jembatan ngasem kono jari ya ana sing sering diwedeni sirah glinding. Seprene cerita saka aku bersama 店之物。